Արմենավանն անճանաչելիորեն փոխվել է։ Այնքան է փոխվել, որ առաջին պահին դժվարանում ես կողնորոշվել։ Արմենավանի մեկդարյա պատմության մեջ առաջին անգամ ճանապարհներն ասֆալտապատվել են։ Վերջապես հին արմենավանցիների երազանքը կատարվել է այլևս ստիպված չեն մինչև քաղաքի ասֆալտ հասնելը ցեխու ձյունին ռետինե կրկնակոշիկ հագնել, այդուհետ տոպրակում պահված կոշիկը։ ասեմ, որ բնակավայրը հիմնադրել են Ղայբալիշենի կոտորածից փրկվածները 1920-ական թվականներին եւ կոչել Արմենակ Կարակոզովի անունով։ Այս գյուղը մտնում էր Դաշուշենի կոլտնտեսության մեջ։ 1953 թվականին է ներառվել Ստեփանակերտի վարչական տարածքում։ Բնակիչների հետ զրույցը թաղամասի արտաքին տեսքից ստացածս հաճելի տպավորությունը փոխեց։ Փողոցների բարեկարգումը քաղաքացիներիս համար ասֆալտապատումն է։ Ես չէ, որ շինարարներին պիտի ասեմ, որ բարեկարգումը ներառում է յենթակառուցվածքների փոխում կամ անցկացում, հազար ու մի բան։ Հենապատեր են կառուցվել, սակայն տների ու պարտեզների մեծ մասն առանց ցանկապատի է։ Ոչ բոլոր ճանապարհահատվածներն են գիշերը լուսավորվում։ Համար 10 երթուղային ավտոբուսը Գետափի կանգառից թղամաս չի բարձրանում։ Ճանապարհի որոշ մասերի շատ նեղ լինելը արդյոք վտանգավոր չի լինի ավտոբուսային ուղևորափոխադրման համար։ Մասնագետները հիմա այս հարցն են քննարկում։ ճանապարհի մասին մի դիտարկում եւս։ Խաղահարապարակից ներքև իջնող ճանապարհն առանց մայթի է։ Հետիոտնը պիտի քայլի նույն ճանապարհով, որով երթևեկում է ավտոմեքենան, ու Աստված գիտի, ինչ արագությամբ։ Աղամասի բարեկարգումը սկսվել է պատերազմից առաջ։ Արդեն քանի ամիս այստեղ ոչ մի շինարար չի աշխատում։ Շին կազմակերպության աշխատանքի դիմաց պատվիրատուն չի վճարել եւ նա գործը դադարեցրել է։ Փող չկա, ասում են։ Հարաբերություններ են པարզվում, բայց ի վերջո տուժում է բնակիչը։ Արթուր Մկրչյան փողոցում ընդհանրապես ոչինչ դեռ արված չէ։ Երբ շինարարը կվերսկսի աշխատանքը, դժվար է ասել։ դասվալդը ռալոն, բայց հայատնալող պետսպեցիարալ։ Սետկեքը կավուջ, ծմակին ռխմը ապրում ենք, բայց դե վեջ լուսկա վեշպենկա են ուգուլները մը։ Հետո այդ կրանն ելալ այրեխեք վերտուսին եկար ջուրն ելալ խմալն, բայց մենք կրանն էլ գործ չանում, քան դալն ասֆալտը ռալ էլ սարկալջ մեր թաղկումը ներկայացնում ալ դրա մասին, բայց դե հելամպին չկա։ Հասես դասնում եք, հասես դե ող սետկա չկա, լող պեցա, հա, չաղալնեն սախ փշերի հենն հայատներ։ Ես լավ конечно մա ապրումում, բայց իրեք հատ սետկա է դրա սախ վարոտե քիլո ող պեցպիցերա, չաղալնեն դե սախ փշերի կամ լապ տան բալկոն։ Կռվից հետո հատեպի հա, են հա, հենը ցստի։ Կտարի սստի։ Իր բողոքումս խապում։ Իմ տղաս եկալա զորակն մի հատ լամբուշկայա բերալ տիրալ, վեր լուսոնը, մեր սոչիկան լուսերը կցել վեր լուսկյան կախրելի փոխեքը վախի մեջ։ Թաղային կոմիտեի նախագահ Կարլեն Սարգսյանը փորձում է բարձություն մտցնել կեսամ քաղաքապետարանը ասալասոր էկուս կյալում ռեմոնտն անում ռեմոնտանին բրծերին գելականոն քսիները փոխի միջի մենք համար հələ կրանալի, հələ մի կրանալի, պերած, ասմա փող չկարիմ է, ես թախքում տեղավսուս, փող բղակիմ ժողորդին այն պերիմ չուրքսիմ, դնենի չուրիկա, սա խմելի չուրա, ասվալտեր ալում, կեսած թողալ, էմին թաղամասիմ ասվալ չկա, փող չկա, Շտե կամոս բողոքում սոր էքուց, սոր էքուց, իրանք ինձ խապում իսա ժողորդիս, կյապացը, հմա չմ, իսկյամ Хиба ասում Կարլեն, բայց վեր ստիալի չաղալնու կամն տոնը։ Տորը պեցանից կմտնին տոնը, վախը մոք դուսկյան տանալ լուսչկյան մտել բատարիա մոք դուսկյան մինամս հարտնը զանգատվա քաղաքապետարան, քաղաքապետարան ասում էլեկտրոսիցնա դրան, զբաղում էլեկտրոսիցնա եկալասմա տամեր գործը չի։ Տա քաղաքապետարանը բիդանը։ Ասալա թո պրծնին ռեմոնտո, պրծնին կյանք ծոդբեկնա փոխիկ, միսերնա փոխիկ։ Իսկ բանտիրանը նա ցած տերած։ Համեն տերած, բայց տոկերը կավուչ։ Այդ հասկանալ է ասալն կռևը հեն շեներքնում ռեմոկանում, այդ բողոքաչը։ Լավա փիսամուկ են այդ։ Միջե մենք ям չի։ Էշքերին հետի։ Ժողովրդին կողքի ես ու մանչին։ Դուրբեկը պերած կցալ, դուրբեկին ակա։ Մնամա միացնին։ Ես զզվալում։ Ազնիվ խոսք ու ես քան թախքում ժողովրդից խափում եմ։ Խափում եմ, խափում հետո անունն էլ ասում սոտա, ասում սոտա, ասում խտռնում չելի։ Հնարավոր չմին յուրգյունը կան յուրանք այդ մծամծերը մտնի, տեսնան տղավ հնարավորա ապրելը։ Հնարավոր չի միջև կռվը եկան սկսա քանդելը վերսկսումը, քարերը փշեբելը վերնացալ, կռվը սկսալա։ Կռվից հետո եկան ասֆալտը րա պատերան վերը մնացալա պատարտիրալն, ասան ես հետքեկնել ես ալող չափած գիրացա բիրելուն, մինոմաչ տիրալն բայց հայա թա հաշեվրապեցալ։ Ասма ռազմերը չկա, ռազմերը վերսարքին բերելու, միչե մենք են ընբերումը։ Եվ նաև փողը չկա։ Ռաբոչի փողտեմ, լեկան գործանի։ Տեսած են փողը հա, կեսալ, գերկան լուսերի սիմվոլա։ Լաշ ճիրերնա, ճիրերը ես փողը հակիմ։ Կիսական թաղքում եկալա փողը հակալ, Ասեցեմ մոտ մի քանութու 100-յանը հազարատեն պարտվում։ Հացս է պարտկատան։ հա, Ասեք, ասեք, գրիշը փոխալն, երկու հա։ գրիշ է մնացալ։ Մենե իմսա, ամուսինիս ոստիկանությունում աշխատում կրվին տարի գնել, կրվին լավ տենել այստեղ, խանութում աշխատում քուչին ջուր չկա, գրասակը խմելու ջուրը խմելու ջուրը չկա աղբյուրի ջուր հա մաշուկան ասում ենք ասում ճանապարհներն նեղա փողոցն են նեղա բայց որոշ փողոցներ մեր փողոցներից ավելի նեղաբաց հա, մարշրուտը գործում է, կաման են ասանոց։ Քաղաքապետ ասալա ճելակաբիտ չէ, պլաշասկա։ Եկալա մեկ ճանապարհն նեղա, մին պատարտեր նեղա։ Բայց մին կուճիր մարշրուտ կաքսին է ժողովուրդը մեղ։ Ես երկու անչափահաս երեխա ունիմ աղջիկ խոհասկի ամաբիդի քինամաստանով կում կաղնի վեճաղալից վախեվուջ աղվես վախեվուջ մաշուտ կան գործում այսինք սկյամա ալա մեն երկու էտ կնգանո թորան թողան ճանապարհին ասում մամուջի վեճ քինամ չոնք իրեք հետ իմ աղջիկ խոհաս 9 տարեկան խոհաս թողալա բրածկե մագելին տատեն ասալա գործանը մաշինս քինամ չոմ արմենա խոհան էս էս փսան մեր ուժը կալիս տը հրցրու մեր ուժը կալիս տը եկացա խոհան կաղնած բրածկե մագելին տակին լացանյու ասմա շոֆերը թողալա ընդդեղ կեցալ ինձ ասմա չինան չալ չկա ասա։ Դե հա։ գիտեմ չու հուվա երկալալ ասում այս հարկասինք, այս աժողոկանինք, էտիլ դեշտերա։ դե, հա, Նորից մենք էլ են հա, նոր այլ այլ հարցը նոր էլ։ Առաջ 8 տարեկան տղա փոխայա էլ հավելեցի։ Ինչի՞ չսկանալ, իսկականից գործանում։ Հա։ Ֆեստիվալը սփողը։ Բաստարաշկը մեզ այլ կեսալ սիրքում։ Ես ապիտի կենամասիմ մին բոշի ցարտան արմինավան սիրքի։ Մինակ դե հա, դե սացիսկանավ էր նորմալ գործան։ Դե թող մաշուտ կեքո խոսքի 3 հատ կյան մինչև մոստին կանգարը, թող հատ կուճիներ կապիցնան թաղամասը, թող ցուտկումը երկու հետ պիցնան թաղամասը։ Մեր խոխան մինեմ մաղջիկը խոխած, գիտավե ժամը 12-ի մաշուտ կան, երրորդ մաշուտ կան կալվա թաղամասը բարի։ Այն մաշուտ կան նստե կյանսնես տեղ, վեշտա կյանդեղ չաղալի փայտանա խոխասը տաճանք տերնա։ Պարչիկա փեչատ կամ յուրան սիսկա։ Զզվալի ծալա։ Ուզում ասիմ ժողովրդի մասին մտածող չկալ, ամեն տարի սոցիալնա իբրև զանգադամ, հյուրոնը պենկա ես մագազին մտո է 100 պարտքը հաց երկոնում տանում մոտ մինգե պիրում կստամ կստում։ Իստան չեմ փողակին պիրում ճիրիքսի։ Թողալ ոչ է։ Քարետիրած ճիրիկ յանչ։ Հա։ Տղանը կոտրած, շլամը տիրալը ես եմ տիրաշ շլամը։ Իրան տիրալը։ Միքու ջուր պենայ անում չի ես ասում չեմ տեղահանվածներին թողին զոհվածներին թողին վիրավորներին թողին կան իմս փոխին թող նախավերջինիմս փոխին։ Բայց փոխին։ Իմ ախպոր տոնուս ենա Ջուրինիա դռն տոնը, հա։ բայց դե լա փոխաճան։ Էրի վերասիմնի 20 տարիա գիրած։ 8 8 20 տարիա գիրած։ Դե սկռվնել ավլիա ծկոտա ենանդի ջուրինի ատերն տոնը քրփիկ կան տանը ինքը ինվալիդա հա, չէ չէ առաջորդա դա միգե քույնից էլ կրվում վախնա ճուղուրտա առաջի պատարանացուցիլ ալակում դժուած ես մենք պատարան գապշակ ծակվալալի ող ջուրինի ատերն բայց քրփիկ կան ապրում այդ մարդն էլ ինքը կնեգե հիվան խոփեգե հիվան ինվալիդն է տան Մի հատ կամերկայի մոզը սոր եկուց սոր կոյք։ Կամերկան ինչ։ Դին հայատները մոր լսնեն է ժողովուրդ։ Երկու իրեք, իրեք հատ։ Դին իրեք հատ էլ մին խաղամասը։ Իրեք հատ։ Դնալ լավ շանտեղ ունի չի գործում, մուք ստեղ հաց չենք տամ։ Հասկերությունը չկա։ Վերացրալ են։ Հասկերությունը վերացրալ, սա այդ զալեն հետ եմ չկել։ Մարդ կա կամա փող պարտկանը, տանում հասկերություն անում, միջի մենք փողոտամ չի։ Դա այդ ասեմ հացը վերացնում հոգ 10-12 հոգա ձեր ընտանիքը։ Մի այլ նպատակի հնարավոր չի ծառայացնել այդ։ Դեն դեն գործը հասկերություն չկա։ Հրսանիկը տանում քաղաքը։ Չէ, ես հատիկ սարքի կարելի։ Մանկապարտեզ սարքի։ Գրեվ անգամ են շաղված դրա հետ։ 2013 թվականի հոկտեմբերին թաղամասում փակ ֆուտբոլային դաշտ է շահագործման հանձնվել եւ կոչվել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանի անունով։ Նստարանների մի մասը չկա կամ ջարդված է։ Կուտր հատոմը։ Այնա ծրագրի մտա քաղաքաշինությունը պիտի սարքի, կրը ընկալա սարքա, ցողանտիս գնում։ Այնա դա փողոտված։ Փոքր կլոկ կուտր հատոմը։ Կաչինի դին, երկու պենտերի։ Եթե 10 հոգի ֆուտբոլ է խաղանում, այն հենգնեմ նամն հպարապ։ Կալեն հետ նու քինակաչել է։ Ես սա քշերի կոնչն կունում է տապտա ինչա վախում ենք։ Լույս չկա։ Տանը լույսը է բավարարեն հա, հա, լույսը քիլը։ Հասկանապարը սուքիլի չագի մեջ ինքնուց։ Հասկանալ են դիլա դե հարկալի։ Բայց խոքերք ինչպես ինքան վախում են։ հա։ Այսքան վախ որ առանց ասֆալտած ալենք։ դե Բայց լույսը դե լալա։ Սա Արմենավան այն ասֆալտրած մեր անգյունը մնացած։ Դա հունցանից։ Բանի վինես ասիցում է։ Չեն թողնելու հոգիսատ։ Բայնակեսա, բայց դա հիբայնական։ Յոթամյա տղեկին մեծերի մտահոգությունները չեն հետաքրքրում։ Կարևորն այն է, որ ճանապարհներն ասֆալտապատ են, եղանակը լավ ու ինքն ուզածի չափ կարող է հեծանի վարել։ Ատամը նոր էին հեռացրել եւ մայրը հորդորել էր տնից դուրս չգալ։ Չի լսել, բերանը շարֆով կապել էր, որ քամին չխփի։ Հենգլավը բոցորոց փիսել էր, որտեղ քրքարուտ տներակ չէր սմիլել, անմիջա։ Վերընկերիս, մենք շատ լավ է։ Դե, դե դի հնամես տնգեցոնին կորանել վելիկոների կյամը քշում չամտոն, քանի վեր այսքան արևա։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Տաթև Զարգարյան։